egunon entzule guzier. Udada eskuali irratietan eta udada iparaldeko plazetan ere. Badu urtean dana bat kabalkadak gure errietan mutatzen direla pastoralen gisara. Kabalkada berri bat muntatzen da erri ezberdin batean urtero. Eta 2008 hogeita iru urteak marka guziak hausten ditu, lau kabalkada mutatzen baitira urtena. Kabalkada edo toberen definizioen eztabaidan sartu gabe, udako mustra hauek pizten dauzkidan gogoeta batzuk nahi nituzke partekatu. Uda hontan baditugu lauka balkada, ahosa, eleta, mehaine eta luso. Erran genezake dudarik gabe kabalkadak baduela ahakasta. Pastorrala bezala, kabalkada bilakatu da erri baten proiektua. Baina, zergatik kabalkada bat mutatzen da. Gai batek bultzaturik, zein gai aski indartsua txeman dute jendeak elkagarazteko eta plaza hartzeko. Zer badute hain importanta dena zabaltzeko edota salatzeko. Zer bada haman komuna, mila bederatziun eta larrogei tameka egintzen amikusen kabalkada, eta jasko ortsaizeko kabalkadaren artean. Gaia, mila bederatziun eta larrogei tamekan, bezain indartsua hote zen, ber presa gorri haute zuten plaza hartzeko, eta ber gogoetak etortzen zaizkigu, azken urteetan izan diren kabalkalak begiratuz. Baina, gai indartsurik ez delarik. Zergatik kabalkada bat, untatu. Ospea? Sobinismoa? Errian dinamika bat eh, sortzeko? jende eri biltzeko arrazoin bat emaiteko? Erria batzeko? motivazio hauek beste batzuk baino txarragoak direa. Jendeak atomizaturik biziarazten dituen zibilizazio hontan, erritarrak elkarrarazten dituen proiektu kolektibo baten bultzatzea, ez dea nagusiden tendentzia individualistari erresistentzia egitea. Eta hartzen gira, usu azken urteetan, erriko etxe batek edo elkarte batek abiatua, arrazoin federatzaile hau aintzinean ezagia izan da antzerkilariak, dantzariak, kantariak eta antzigabe jostunak, muntatzaile, antolatzaile, aparkatzaile, hostaler eta bar, guztiak kondatzen badira, zazpi, seion biztanleko erri batean, ez da jarro ikustea erriaren erdiak parte hartzen duela, urbil edo urgunetik proiektuan. Beraz bai, erria batzen du, ahemanak sortzen, sakontzen, deskubriarazten. Bon, eta egia erran batzutan pataska batzuk pizten dira, normala den bezala. Eta beste galdera bat. Eta eskuara. Eta beraz, erdara. Nola partekatzen dugu eskuararen tokia frantsesarekin. Sustut, albezain bat erritar bildu eta federatu nahi baldi maditugu. Batze proiektu horren izenean, sakrifikatzen ote dugu eskuara, eskeniz frantsesek eremu elebidun bat. Edo frantsesa baztertzen da tampez, errepika, bilkura eta komunikazio bide guzietarik. Lehena eginez, ez dute dakogu arditeia idekitzen otsoari. Eta bigarrena eginez, ez ote ditugu baztertzen eskualdun berri potentzial batzuk. Baina, iparaldeko herri bakotsak baditu bere berizitasunak, edo erronkak nola egin erri batean zeinetan gazteria, eskuara eta eskual kulturatik urrunden. Ez dira berre erronkak agertuko, ondoko errian zeinetan gazteria eskualdunago den eta antzerki, dantza edo libertimenduz elikatua. Azken finean, ez da kabalkala baita espada elburutza tartu behar, baina burona txiki urte pare batez elkartu diren indar eta gugu guzi hauekin nola segida bat emana gaur egun eta EPEK eramanduen azken inkestak erakusten dauku eskuara gibelka doala ipajaldeko egietan. Beraz, kabalka da ezote bat izaiten ahal. Desertu erdaldu nuntan, denbora tarte batez eskualdu nontzat oasis bat sortzen duena. Urgun diren jendeak dinarazteko eskuarara eta eskual kulturara. Eta sustut, dinamika azkar baten ahagoa eskuarari agnaskune berriak eraikitzeko. Raz, urbil zaitezte iparaldeko plazetara, eta ikusarte.